Gonzalo, mi amor. Vea, mire. Así me tiene, pensándolo yo. Te amo, Gonzalo, siempre vos y yo, mi amor. Gonzalo, yo estoy loca por vos. Quiero que me hagas tuya siempre, papi. Gonzalo, dale, te extraño. Quiero verte, amor. Venimos a buscar. Si querés, me tomo un vuelo a Buenos Aires. Gonzalo, yo te amo. Quiero ser tuya, ¿sabes, papi? Pensar una bolsa es el amor de mi vida. por vos me un Vos sabés que yo pero por vos una Mira, mami, tú me dices que me amas. Y yo tan solo en mi cama. Vos querés saber lo que yo hice. Estoy pagando el precio de la fama. Yo sé que la gente habla de mí. Que mi nombre es difumón, Que la muerte nada por ahí. Pero yo voy a hacer cama. No te me pegues, que yo no soy un meme en las redes ni tampoco. dejando mi ADN Que suene que yo soy el nene Que tiene el control, que apaga la tele Pedal la piscina, TL, soy Bene CP matando cuerpos en la tele Dime que tú quieres, una vida nueva Yo puedo dibujarte y hasta playarte en la acuarela Estoy buscando amor, o que te rompa la tela Porque yo dejo escuela Mira, bueno nena, estaba hablando con el de la compacte Con sangre firmo mi contrato El impacto puede ser que dejen Y tú me dices que me amas. Yo tan solo en mi cama. Vos querés saber lo que yo hice. Estoy pagando el precio de la forma. Yo sé que la gente habla de mí, Que mi nombre es difamado. que la muerte, nada por ahí, Pero yo voy a hacer el karma. de dice Argentina.